ho aceste ho aceste es tae tomidi temnei tae psalidi psalisdei toracos kai raptei tae belonei kai neemati diploe epeita tas rapas toe siderioe ho cae kai houtos poiei estetas gunaikeias stolas ptuchodeis en hais catothen crossoi cae craspeda. Hitonas, epeita tois andrasi ampechonia, hitonas heiridotus, thoracas metas faeridion cae heiridon. Skeleas eniote meta lemniscoon. Peris domata, skeleas, heirothecas, ependumata apenchonia hutos kai ho diphero poios ec dermaton heimata dermatina diphteras catasque wasdei